Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. скочым праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая моя залатая пара, але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем. Вострая брама адзін з самых чыстых і сапраўдных вобразаў беларускай культуры. Мы абралі гэта імя за назву нашай праграмы дзеля таго, каб у развагах пра культуру не адштурхоўвацца ад фальшу і вывяраць сапраўднасць таго што створана і творыцца з прадвечным і шматкроць асэнсаваным вобразам вострою брамай няма і не мусіць у беларускай культуры быць чагосьці традыцыйнага або авангардовага чтоб уваходзіла з гэтым вобразам у канфлікт інакш можна сцвярджаць пэўна тое не культура а нешта іншае вострая брама, вось золата, якое ніколі не абернецца бруднай іржою і гноем. Іржою і гноем абяртаецца сёння таталітарная савецкая культура, якая паўстагоддзя лічылася ў Беларусі культурай нацыянальнай. Ілжывая вартасць уласна савецкіх твораў вытлумачвалася ілжываю ідэалогіяй, хоць самі гэтыя творы не рабілі нам гонару ў свеце падступны амаралізм партыйнай палітыкі выяўляўся ў тым што сацыялістычная хлусня падавалася менавіта як беларушчына і менавіта як да беларушчыны да яе выхоўвалася любоў ніякім іншым спосабам убіць гэта ўсё ў галовы людзей было немагчыма і таму быў абраны самы каварны метад пры гэтым добрыя дзве трэці твораў беларускай культуры давялося замоўчаць Але сёння што сёння рабіць з усёй гэтай неабдымнай спадчынай сацыялізму. Абраны намі зыходны пункт вобраз вострай брамы падказвае, што тая спадчына не належыць культуры. Не мы не станем адмаўляць яе і хаваць яе так, як яна сама ў свой час адмовіла і схавала сапраўдную беларушчыну. Але мы мусім аднесці яе да адпаведнага ёй раздзелу іншай дысцыпліны гісторыі таталітарызму ў беларусі гутарка пра гэта напрыканцы сённяшняга выпуску вострыя брамы а перад тым прагучаць нашы традыцыйныя ўжо рубрыкі прыватныя рэчы опус цытатум і краявіт прыватныя рэчы фрагменты пачутага убачанага перажытага сучасны беларускі культурнік толькі падступаецца да сусветнай кампутарнай сеткі інтэрнэту ён можа яшчэ і не здагадваецца колькі адкрыццяў суліць яму інтэрнэт прынамсі нейкае ўяўленне даюць пра гэта прыватныя рэчы з дзённіка сергея шупы Толькі што я прачытаў гімназіяльны падручнік чэшская літаратура ад 45 -го году да нашых дзён. Я ўжо і не кажу пра тое, што хочацца натхніць некага напісаць штосьці падобнае пра беларускую літаратуру. Настолькі ў адной кнізе сканцэнтравана пададзеная гісторыя літаратуры, культуры, інтэлектуальнага жыцця. Найбольш уразіла вось што. Падчас перыяду гэтак званай нармалізацыі або сталінізму з чалавечым тварам ад 69 до 89 -го году, калі літаратурнае жыццё адбывалася ў трох асобных сусветах, афіцыйным у самвыдавецтве і на эміграцыі, практычна ўся сапраўдная літаратура, усё вартае гэтага назову, усё, што складае культурныя дасягненні чэшскага народу за гэты час, цалкам адышло ў тыя два апошнія сусветы, у самвыдавецтва і на эміграцыю, адкуль апошнімі гадамі шчодра вяртаецца. Нідзе ў свеце, відаць, вяртанне гэтае не было гэткае масавае, як у чэхаў. Тым часам ад афіцыйнай літаратуры тых гадоў не засталося абсалютна нічога, ніводнага твору, ніводнага радка. Даследнік фіна-вугорскіх моваў Хельсінскага універсітэту Тапані Антеро Сальмінент аўтар еўрапейскага раздзелу ў чырвонай кнізе моваў пад пагрозай знікнення, выдадзенай ЮНЕСКА. Вось якая ў гэтым раздзеле статыстыка. 13 моваў зніклі, сюды няўлучаныя старажытныя класычныя, 9 моваў сёння на мяжы знікнення. Это значыць дзясяткі носьбітаў і ўсе яны старыя людзі. 26 пад сур'ёзнай пагрозай, Большая колькасць носьбітаў, аднак сярод іх практычна няма дзяцей. 38 моваў проста пад пагрозай, ёсць носьбіты сярод дзяцей, аднак іхная колькасць змяншаецца. І 5 пад патэнцыяльнай пагрозай. На мове гаворыць шмат дзяцей, аднак яна не мае афіцыйнага або прэстыжнага статусу. Нічога не пагражае сёння 45 мовам Еўропы, это значыць менш чым палове ад усіх. 5 моваў пад патэнцыяльнай пагрозай я мушу пералічыць асобна. Гэта нізінная шатлянская, ніжнесаксонская або ўласна ніжненямецкая, галісійская, франка-правансальская і беларуская. Прыватная інтэрнетная старонка аднаго амерыканца шведскага паходжання. Яму 37 гадоў нарадзіўся ў Дэтройце, жыве ў далёкім заходнім штате Вашынгтон, працуе інжынерам кампутарных тэхналогіяў. Кола захапленняў, арыентаванне, астраномія, роверы, геаграфія, кампутары макінтош. Падтрымвае кантакты з гістарычнай бацькаўшчынай, бярэ ўдзел у культурным жыцці шведскай дыяспары, мае жонку і траіх сыноў. А завецца ён францішак скарына або проста Фрэнк. і яшчэ адзін інтэрнетны сюжэт. Калі завітаеш на старонку Менск у карцінках, уражвае яе закансерваваная савецка-расейскасць, падбор сюжэтаў, каментары, агульны настрой. Тым часам аўтар яе даволі малады хлопец Майкл з Чикаго, колішні мянчук Міша, які вельмі любіць свой родны горад і вельмі цікавіцца мовай сваіх продкаў гэбрайскай. Чаму Менск на тваёй старонцы гэткі расейскі, пішу я яму, Таму што калі я там жыў, адказвае ён. Ён быў расійскі і я гэтым вельмі ганаруся. Якая ўжо тая менская расійскасць, што ёю можна ганарыцца. Я не стаў спрачацца і напісаў, што Эліезер Бен Ягуда, чалавек, які сто гадоў таму адрадзіў гебрайскую мову, нарадзіўся ў Беларусі, зусім побач з месцам, дзе нарадзіўся наш вялікі чалавек Вацлаў Ластоўскі і што я гэтым вельмі ганаруся, не менш, чым ён міша расійскасцю ў Мску. Болей Міша не адгукаецца. Сергей Шупа распавядаў пра свае жывыя і кампутарныя ўражанні. Опус цытатум. Што вы чытаеце? ці спадабалася чаму як змяняецца вашее кола чытання задуманая вострай браме апытання людзей што непасрэдна датычныя да беларушчыны не мае на мэце якіх-небудзь статыстычных падсумаванняў гэта не рэйтынг гэта хутчэй адбіткі пачуццяў жаданняў мараў як цяжка прабіваецца заўтрашні дзень, які непасільны гнёт ізаляцыі краіны і яе культуры, якія кволыя першыя пробліскі святла. Пытанне, з якім мы звярнуліся да нашых сяброў і калегаў, гучала так: Чые новыя кнігі вы набудзеце ў кнігарні толькі дзеля імя аўтара сёння нам адказвалі знакаміты літоўскі беларусіст валдас банайціс заснавальніца менскага рыцарскага клубу арына вячорка і намеснік рэдактара газеты свабода севарагойша Вы натрапілі на чалавека, які займаўся кніжным распаўсюджваннем беларускай кнігі у на літве. Ну а цяпер да пяць гадоў як я адышоў ад гэтага і не маю такіх кантактаў, не ведаю, але я хачу дубоўку, напрыклад, ягоныя пераклады таксама. Хачу Алексея Дударава п'есу атрымаць вечар разам з касетай, бо з голасам шыпілы. Хачу вершы Арсеньявы, ну што яшчэ я бы хацеў, ну гаўрука больш перакладаў я хацеў бы якую анталогію сусветнай паэзіі якую ён калісьці рабіў яшчэ ў тыя часы другога адраджэння но ну і што я яшчэ магу сказаць шмат чаго хачу ранельга атрымаць самыя мае любімыя аўтары гэта тыя пісьменнікі якія пішуць на гістарычныя тэмы так атрымалася што маё пакаленне вырасла на владимире караткевичам якога мы вельмі любілі за рамантызм за любоў да гісторыі за ягоное стварэнне нашай беларускай міфалогіі гістарычнай образаў герояў. Вот зараз не задумваючыся і падышоўшы да крамы, я бы купіла перш за ўсё чаропку Віталта, за ягоныя два тамы і гераічную працу пісьменніка стварэння новых образаў. Я бы купіла Владимира Орлова новыя творы па гісторыі Вось я яшчэ бы я купіла, калі б існавала праўда нашай літаратуры, чаго няма, гэта такія папулярныя веды па гісторыі ці апавяданні па гісторыі пра нашых вялікіх дзеячоў ці пра тыя старонкі спрэчныя ў гісторыі, напрыклад, такіх аўтараў, ад якіх чакалася б гэта Геннадзь Гановіч, можа быць пра вайсковае мінулае Юраз Бохан. Як Геннадзь Саганович і раз Бохан гісторыкі, я ведаю гэтых людзей ведаю што яны маглі бы напісаць э, свае падручнікі по гісторыі папулярныя якія б чыталіся і беларускімі школьнікамі і студэнтамі і проста людзьмі якія любяць сваю гісторыю гісторыю нашай беларусы я ўвогуле купляю кнігі не таму што я пра іх ведаю а таму што я нешта ведаю пра іхніх аўтараў гэта так бы мовіць мой прынцып адбору таго што я набываю кнігарні літаратуры ёсць аўтары чые кнігі я куплю менавіта дзеля імені менавіта праз імя ёсць пісьменнікі якія мне дарагія не значыць што я іх люблю это просто дарагія мне пісьменнікі і іхнія кніжкі я куплю заўсёды сярод іх максім танк василь быкаў рэйса баравікова может быть кому-нибудь спадасся гэты подбор аўтараў вельмі тэндэнцыйным і спрэчным але менавіта гэтыя трое на пісьменнікі ад чытання чыіх твораў я заўсёды чакаю радасці і заўсёды яе знаходжу гэта так бы мовіць прынцып я куплю тую кніжку ад якой я чакаю радасці на пытанне чые новыя кнігі вы набудзеце ў кнігарні толькі дзеля імя аўтара нам адказвалі валдас банайцес арына вячорка і севара гойша краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. сядзіш на 22 паверсе у кавярні самага высокага ў менску гатэлю Беларусь многія будынкі можна разгледзець найлепей, чым з зямлі. Больш затое з вышыні птушынага палёту можна ўбачыць таксама і тое, што робіцца пад зямлёю. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі ўжо амаль пераканаў нас у гэтым праз свае ранейшыя занатоўкі. Сённяшні ягоны расповяд працяг цыклю называецца горад на касцях. Вось проста ўнізе вязе залатымі крыжамі царква Марыі Магдален, колішні архіў кінафотадакументаў. Гісторыя самой царквы святой Марыі Магдалены незвычайная. Першапачаткова гэта быў будынак лютаранскай кірхі, набыты праваслаўнымі ў 1847 годзе. У трыцатыя гады за бальшавікамі гэта была адзіная дзейная бажніца ў Менску, дзе перахоўвалася шмат царкоў на ўбранні рыштунку з розных менскіх цэркаў. У 1990 Яе вярнулі вернікам. Дякуючы намаганням дэпутата Вярховнага Саэту БСР Зянона Пазняка. Не паспелі менчукі пацешыцца з выгляду гэтай царквы на высокім пагорку, як перад ёю пабудавалі сілікатныя цэглы цэх хлебзавода. Зрэшты, гэта ўсё ж звычайная менская гісторыя. У свой час трэба было прыкласці немало намаганняў, каб явіць сабе, што гэты шэранькі будынак з грувасткімі портыкамі 50-х гадоў насамрэч царква Пра гэта нагадвалі толькі зграбная брама з лазурнай цыбульнікай інверсі, вялікія стражоўскія могілкі з безлічу старасветскіх крыжоў з яцямі. У 1984 годзе зрылі могілкі. Над магілі пусцілі на шчабёнку альбо на броку тротуару. Пракладку цераз могілкі шашы запраектаваў архітэктор шыдлоўскі, які бадай толькі гэтым праектам у Менску і вызначыўся. Ніколі не забуду ягоны натхнёныя вочы, імпэтныя доказы таго, што што наогул ўсё трэба зрыць. Як ніколі не забуду груду костак, якія трамбавалі в адхоны трасы і пад асфальдарой. Десяткі юных скарбашукальнікаў трабушылі тады разварочаныя магілы, забралі крыжыкі, абразкі монеткі. Сёння ўжо маладзейшы, натхнёна церабушыць яму ў курапатах. Наогул мае ўспаміны часта звязаны з чалавечымі косткамі на менскіх будоўлях. Да прыкладу, падчас добраўпарадкавання дварах на рэспубліканскай вуліцы сёння романовская слабада рабочие расцярушылі старадаўнія жыдоўскія могілкі і расставілі чарапы на плоце вакол будоўлі смех зрабілі пасля гэтага некаторыя мае аднакляснікі гулялі чарапамі ў футбол калі я вучыўся ў школе у многіх менскіх кватэрах можна было пабачыць людскія чарапы прыладжаныя пад начнікі з карбонкі альбо просто пад попельніц як памятаю шкілеты не пужалі менскіх дзяцей часам магла быць грэблівасць, але чыста санітарнага парадку. Памятаю яшчэ адзін матыўчык. А дык гэта з жыдоўскіх могілак. Тады дзіцём я часта бачыў кожным катлаванне альбо траншэй чалавечай косткі вакол кляштараў і заўсёды былі вялікія цвінтары. Над магільні не ацалілі, але ледзь не пад кожнай сцяной засталіся чалавечыя парэшткі. Рабочых гэта звычайна забаўляла. Рыб, да прыкладу траншею пад кабель трапляюць акурат нашых пахаванняў засунуць недапалак у зубы чэрапу і пакладуць паверх кабеля праз некалькі гадоў кабель правяраюць а па ім чарапы ляжаць з недапалкамі подцеха з вакна 22 паверху старых менскіх могілак уже не відаць адны уже захінутыя новабудоўлены другія зрыты унь відаць шпіль касцёла святого рохану каталіцкі цэнтр вакол яго зруйнавалі калі будавалі палац мастацтва а просто ўніз засіслачы быў татарскі мізар часцяком у ваяроў з нябожчыкамі прычыналася э, не не сумленне а гаспадарлю калі руйнавалі жыдоўскія могілкі то простакутныя чорныя камяні магілляў надаваліся для абліцоўкі адміністратыўных будынкаў такімі камянямі абліцаваныя парталы было вышэйшай партыйныя школы думы афіцэру ды іншых сур'ёзных установ. За домом мастацаў пад старой бярозай да сёння ляжыць груда будматэрыялу з мудрагелістамі жыдоўскімі надпісамі. Летась, калі рамантавалі вуліцу Карла Маркса, рабочыя папраўлялі каменную броўку. Калі яны адвалівалі камень, то на ім добра было відаць літара эпітафія. Напэўна, гэта помнікі са старажоўкі. З таго часу я імкнуся не наступаць на гранітнай броўкі менскіх тротуараў сяжу на 22 паверсе слухаю надрыны спеў расійскай эстрадныя зоркі а ў ушах скрыгочыць вусеніцы бульдозеру трашчаць чарапы не магу адысці вачэй ад гукай шашы тутака просто вниз под гатэлем беларусь Гэта быў Сергей Харыўскі са сваім чарговым расповедам пра панявечаны менскі краявіт. вострая брама беларускі культурны кантэкст двадца стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец часам вельмі карысна параўноўваць клопаты грамадскай думкі ў вільні і ў менску сёння напрыклад калі ў менску наезджыя архітэктары працягваюць прафанацыю гарадскога краявіду у вільні адбываюцца спрэчкі вакол ідэі музею таталітарныя скульптуры для нас гэтая спрэчка адпаведная нагода вярнуцца ў пачатак сённяшняй перадачы да гутаркі пра месца савецкай спадчыны у беларускай культуры у віленскіх газетах адныя прапануюць паставіць усіх ленінаў і сталінаў у двары былога кгб у будынку якога размясціўся суд іншыя супраць іх галоўны аргумент такі як людзі будуць даваць у судзе паказанні бачачы ў акне леніна у гэткай палеміцы найвастрэй выявілася якраз тое што сацыялістычныя шэдэўры паводле ўздзеяння на чалавека гэта не культура а і з іх не можа вырасці новы нармальны культурны кантэкст. У такім святле размовы пра высокую эстэтычную вартасць манізераўскага Леніна на плошчы незалежнасці ў Мску гучаць недарэчна. Зразумела, фармалістычныя знаходкі могуць сустракацца і ў прадметах сатанінскага культу, чым па сутнасці і была беларуская савецкая культура як можна даваць паказанні ў суде бачачы ў акне каменнага ленніна ўражана пытаюцца ў вільні суд судом але як можна жыць штодня сустракаючы каменных і бронзавых ленінаў проста на вуліцы і на пляцы як не зблытаць эпохаў як выйсці з гэтага паводле васіля быкова ружовага туману ружовы туман гэта караценькае быкаўскае апавяданне з ягонае яшчэ не выдадзеныя кнігі прозы савецкія партызаны падрабілі нямецкія прадуктовыя карткі і з тымі фальшывымі карткамі адправілі глуханямога селяніна ў краму маўляў нам набярэш і сабе таксама той селянін нічога не падазруючы шчаслівы прынес з крамы прадуктаў фальшыўка спрацавала і да глыбокай старасці глуханямы захаваў бязмежную ўдзячнасць тым партызанам так і не ведаючы што хадзіў з падробкай што на ім цынічна выпрабоўвалі тыя карткі гэты стан быкаў і назваў ружовым туманам маны мне ж бачыцца за гэтай метафорай увесь беларускі савецкі і постсавецкі культурны ды і сацыяльна-палітычны кантэкст ружовы туман рано ці позна грамадства мусіць выйсці з гэтага туману і развітацца з ім назаўсёды. Магчыма, пыкаў стаў тым пісьменнікам, які першы выйшаў з ружовага туману. Фігуральна кажучы з коласам беларуская літаратура увайшла ў гэтую хмару, надоўга згубілася ў ёй, а з быкавым выйшла. Яшчэ не ўся надта цяжка ёй гэта даецца у савецкай беларусі былі свае спосабы пераацэнкі каштоўнасцяў вымаліся напрыклад усе вершы купалы прысвечаныя сталіну але тут ніхто не казаў пра збядненне купалы і каго гэта сёння хвалюе акрамя пяці спецнавукоўцаў паводле гэткай лёгікі цяпер мы мусім выняць леніна з ягонымі паплечнікамі кампартыю з яе роляю прычым выняць як з тэксту так і з кантэксту але такая зачыстка гэта таксама метад тоталітарнага рэжыму у нашым жа выпадку даводзіцца сцвярджаць што беларуская савецкая літаратура гэта не раздзел беларускай літаратуры а раздзел іншай дысцыпліны гісторыі тоталітарызму ў беларусі вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя Сёння ў перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі, Севарагойша, Арына вячорка, Валдас Банайціс і Сергій Шупа. Вёў перадачу яе аўтар, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергій Дубавец. Гучала музыка Каміля Сансанса і Йогана Сабрамса. Нагадаю, што вострая брама на хвалях свабоды кожную нядзелю з паўторам у сераду.